Նախորbanությունների մասին համառոտ Արցախի կարգավիճակը բանակցային գործընթացում լեգիտիմ է եւ անվիճելի։ Հայաստանն Ադրբեջանի խաղաղ բնակիչների հետ չի պատերազմում։ Հանրապետությունում շարունակվում է հացահատիկային մշակաբույսերի վերքահավաքը։ Գետավան գյուղում կկառուցվի հիվանդանոց, դպրոց եւ մանկապարտեզ։ Գյուղաճակցության հիմնադրամը լիզինգով գերմանական կոմբայներ է տրամադրել հողօգտագործողներին։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը հավաքների կազմակերպման մասին որոշում է ընդունել։ Ստեփանակերտի Նելսոն Ստեփանյանի անվան զբոսայգու հարակից տարածքում տեղի ունեցել ազգային վերածնունդ կուսակցության հրավիրած հանրահավաքը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանալու։ Արտգործնախարար Մասի Իսմայելյանը լրատվամիջոցներին պարզաբանելը պաշտոնական Ստեփանակերտի դիրքորոշումը կապված բանակցությունների սեղան Արցախի վերադարձի Բաքվի դիրքորոշման եւ բանակցությունների գործընթացի մասին։ Նրա խոսքով բանակցային գործընթացին Արցախի որպես լիիրավ կողմի վերադարձի անհրաժեշտության մասին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումը լիովին համընկնում է Արցախի իշխանությունների մտեցումների հետ։ Բանակցային լարժեք երակոմ ձևաչափի վերականգնման անհրաժեշտության մասին բազմիցս նշվել է Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի եւ այլ պաշտոնատար անձանց կողմից, ինչպես հրապարակային հայտարարություններում, այնպես էլ վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ բանակցությունների ժամանակ։ Հայաստանի նախկին իշխանությունները նույնպես բարձրացրել են այս հարցը։ Երակոմ ձևաչափով բանակցությունների վերականման հնարավորության մասին խոսել են նաև միջազգային միջնորդները, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, ասել է Մաս Իսմայելյանը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի հրաժարումն Արցախի պաշտոնական ներկայացուցիչների մասնակցությամբ լիարժեք բանակցություններ անցկացնելուց նշանակում է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները չունեն կամք հակամարտությունը լուծել խաղաբանակցությունների միջոցով եւ որ այդ երկրին ձեռնտու է ստեղծված ստատուս քվոն, որը թույլ է տալիս նրան ժամանակ շահել ինքնիշխան Արցախի դեմ նոր ռազմական գործողություն պատրաստելու համար։ Անհրաժեշտ են Ադրբեջանին զսպելու նոր միջազգային քաղաքական եւ դիվանագիտական միջոցներ, այդ թվում Արցախի անկախության ճանաչման ուղղված քայլեր, ինչը կապահովի խաղաղգործընթացի անշրջելիությունը եւ տարածաշրջանային անվտանգությունը, ընդգծել է Արցախի արտգործնախարարը։ Մենք Ադրբեջանի խաղաղբնակիչների հետ չենք պատերազմում։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ Արտակ Դավթյանը, խոսելով այն մասին, որ ադրբեջանի քաղաքացիներին թույլատրվել է այցելել Հայաստանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող Գյունոտ գյուղը։ Հայկական զինված ուժերը հերթական անգամ բարի կանգ ցուցաբերեցին մի խումբ քաղաքացիների թույլ տալով այցելել Գյունոտ գյուղի գերեզմանոցը, ասել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետը առաջին թույլատրենք ոչ թե հակառակորդը, Ադրբեջանի ժողովրդի ներկայացուցիչներից Երկրորդը մեր զինված ուժերը ցաբերեցին բարիկանքի դրսևոր մեկ անգամ եւս, քանի որ մեր հակամարտությունը երբեք ուղղված չէ ժողովրդի դեմ, ծերերի դեմ, քաղաքացիության դեմ, առավել եւս մեռելների դեմ։ Եվ գտնում եմ շատ նորմալ մոտեցում էր մեր կողմից, եւ մենք օրինակ ուրախ կլինենք, եթե Ադրբեջանի Հանրապետությունը նույնպես կամ դրսևորել մեր համապատասխան քաղաքացիության ներկայացումը, թունել նույն Արցախշենում իրեն գերեզմաներ այցելել։ Հիշեցնենք, որ ադրբեջանական կողմը Հայաստանի զինված ուժերի այս մարդկային քայլը շատ յուրօրինակ կերպ է ներկայացրել հայտարարելով Գյունոտ գյուղի ազատագրման մասին։ Ադրբեջանն Արցախի շփման գծից հետ չի քաշում դեռևս ապրիլից կൂട്ടակած մեծ քանակությամբ ստորաբաժանումները։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Պարբերաբար այնտեղ ինչ որ տեղաշարժեր են իրականացնում, ինչպես նաև ցուցադրական զորավարություններ։ Այսինքն ամեն կերպ ցանկանում են մեզ ահաբեկել, սակայն դեռևս ցուցադրական ձևով։ Մենք բացարձակ չենք տրվում նրանց ահաբեկումներին եւ Արցախի պաշտպանության բանակը կատարում է համապատասխան բոլոր քայլերը, որ เป զի հակառակորդը գայթակղության չդիմի, ընդգծել է Դավիթ Բաբայանը։ Նրա խոսքով հնարավոր է, որ ադրբեջանցիներն օգտվեն ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության փաստից, որ մարդկանց ուշադրությունը գուցե այդ կողմ սևեռված լինի։ Նա չբացառեց, որ այդ параգարում հնարավոր են հակառակորդի սադրանքների ավելի սաստկացումներ ու սրացումներ։ Հանրապետությունում շարունակվում է հացատիկայի մշակաբույսերի βέρքահավաքը։ 77138 հեկտար ցանքատարածներից հնձվել է 5894 հեկտար գարու արտ հավաքվել է 11746 տոննա բերք, միջին բերքատվությունը հեկտարից կազմել է 20 ցենտներ։ Ընդհանուր առմամբ բերքահավաքի աշխատանքներին ներգրաված է 115 կոմբայն, որից 44-ը Հայաստանից։ Նշենք, որ հանրապետությունում առաջիկայում կմեկնարկի նաև ծորենի բերքահավաք։ Արցախի գյուղի եւ գյուատնտեսության աջակցության հիմնադրամը լիզինգային կարգով գերմանական արտադրության Deutsche Farmagnischen 13 կոմբայն է տրամադրել հողօգտագործողներին։ Այս մասին ասել է գյուղի եւ գյուատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրինի պաշտոնակատար Հրանտ Սաֆարյանը։ Նա նշել է, որ 68 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ արժեքով կոմբայնի ընդհանուր գումարի 30%-ը սուբսիդավորվել է պետության կողմից, իսկ 70%-ը վճարում է հողօգտագործողը։ Կոմբայնի արժեքի դիմաց կանխավճարը կազմում է 9.5 միլիոն դրամ, իսկ մնացած գումարը համամասնորեն վճարվում է 7 տարվա ընթացքում առանց տոկոսների, ասել է Հրանտ Սաֆարյանը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի աջակցությամբ եւ բարերար Անդրանիկ Բաղդասարյանի նվիրաբերած գումարով Մարտակերտի շրջանի Գետավան գյուղում կկառուցվի հիվանդանոց, դպրոց եւ մանկապարտեզ։ Այս մասին ասել է հիմնադրամի տնօրեն Արավարթանյանը։ Անդրանիկ Բաղդասարյանը մոտ 1 ամիս առաջ Արցախ այցելության ընթացքում 1 միլիոն դոլար նվիրաբերելու խոստում է տվել։ Հիմնադրամը եւ Արցախի նախագահը որոշել են այդ գումարով Գետավան գյուղում կառուցել դպրոց, հիվանդանոց եւ մանկապարտեզ, ասել է Արա Վարդանյանը։ Առաջիկա տարիներին հարկային ոլորտում համակարգված եւ իրատեսական բարեփոխումներ իրականացնելու նպատակով Արցախի ֆինանսների նախարարությունը մշակել է հարկային համակարգի բարեփոխումների հայեցակարգ։ Ինչ է իրանից ներկայացնում այն եւ ինչ նորություններ կլինեն այնտեղ ներգրաված։ Վարսիկ Խարությունյանն է պատմում։ Ինչպես տեղեկացրին նախարարության հարկային վարչությունում հարկային համակարգի բարեփոխումների հայեցակարգում ամփոփված են ոլորտում մինչ այդ 2010-17 թվականներին իրականացված բարեփոխումները, արկա խնդիրները եւ դրանց իման վրա նախանշվել են առաջիկա տարիների անելիքները։ Մասնավորապես հայեցակարգով նախատեսվում է իրականացնել միջոցառումներ հետեւյալ ուղղություններով. գործարար միջավայրի բարելավման ուղղված օրենսդրական բարեփոխումներ, հսկողական աշխատանքների եւ մեխանիզմների կատարելագործում, հարկ վճարող հարկային մարմին փոխհարաբերման դաշտի բարելավում եւ հարկային մարմնի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի կատարելագործում։ Հարկային վարչարարության մեթոդաբանության եւ հարկ վճարողների իրազեկման բաժնի պետ Արմինե Մուսայելյանի խոսքով Այս պահին ֆինանսների նախարարության կողմից մշակվել է հարկային համակարգի բարեփոխումների հայեցակարգի նախագիծը, որը համաձայն պետնախարարի հանձնարարականի առաջկայում ներկայացվելու է հանրային լայն քննարկումների։ Մասնավորապես հայեցակարգում ամփոփված է 2010-ից 2017 թվականներին համակարգում իրականացված բարեփոխումները, արկա խնդիրներն է վերհանվել եւ դրանց հիման վրա նախանշվել մեր առաջիկա տարիների հիմնական բարեփոխումները փոխումների ուղղությունները Զրուցակցից հաղորդման միջոցառումների իրականացման արդյունքում նախատեսվում է ամրապնդել հարկ վճարողների կողմից իրենց վճարելիք հարկերի ինքնուրույն հաշվարկման եւ վճարման մշակույթը, կրճատել տնտեսության ստվերային հատվածը, ապահովելով երկրի տնտեսական անվտանգությունը, տնտեսվարող սուբյեկտների համար ապահովել գործունեության հավասար մրցակցային պայմաններ, բարելավել երկրի գործարար ու ներդրումային միջավայրը, ինչպես նաեւ ապահովել հարկային եկամուտների կայունությունը, նախատեսելով հարկային եկամուտների շարունակական կան աճ։ Հանրային քննարկումների արդյունքներով արդեն ավելի է հստակեցվելու կոնկրետ ուղղությունները բարեփոխումների, ինչն էլ հիմք հանդիսանալու համապատասխան օրենսդրական եւ վարչարարական գործողությունների հետագա իրականացման համար։ Այս պահին նախապատրաստական աշխատանքների տարվում է այդ աշխատանքների մասով։ Այս պահին ուրեմն նախատեսում ենք հայեցակարգի նախագիծը եւ հարկային մարմնի պաշտոնական կայքեջի միջոցով եւ տարբեր սոցիալական ցանցերի միջոցով, ինչպես նաեւ անձնական հենց հանդիպումների միջոցով շահագրգիռ անձանց հետ սկսել քննարկումների կազմակերպումը։ Այսպիսով կարևորելով յուրաքանչյուր հարկատուի եւ քաղաքացու տեսակետը ֆինանսների նախարարությունն առաջարկում է բոլոր շահագրգիռ անձանց իրենց կարծիքն ու դիտողությունները ներկայացնել հայեցակարգի վերաբերյալ։ Նշենք, որ առաջիկայում նախատեսվում է հայեցակարգի հանրային քննարկում տնտեսվարող սուբյեկտների մասնակցությամբ։ Վարսիկ Հարությունյան, այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Երեք Ստեփանակերտի ավականու արտահերտ նիստում ընդունվել է որոշում Ստեփանակերտ քաղաքում հավաքների ազատության իրականացման եւ պաշտպանության կանոնակարգման վերաբերյալ։ Որոշումն ընդունվել է որպեսզի հստակեցվի մայրաքաղաքում հավաքների իրականացման ու նախապատրաստման ընթացակարգը։ Ըստ այդ որոշման Ստեփանակերտ քաղաքում հանրային հավաք անցկացնելու համար հավաքի կազմակերպիչը հավաքի անցկացման օրվանից ոչ ուշ քան 7 օր որ եւ ոչ շուտ, քան 30 օր առաջ անձամբ կամ փոստով գրավոր իրազեկում է Ստեփանակերտի քաղաքապետին բացառությամբ մինչև 20 մասնակից ունեցող շտաբ եւ ինքնաբուխ հավաքների, ասել է փոխքաղաքապետ Արմեն Հակոբյանը։ Նրա խոսքով համաձայն ընդունված որոշման Իրազեկման մեջ պետք է նշվի հավաքի սկզբի եւ ավարտի մոտավոր ժամանակը, հավաքի նպատակը, մասնակիցների սպասվող թիվը, Հավաքի անցկացման ժամանակ օգտագործվելիք առարկաները կամ տեխնիկական միջոցները, կարգադրիչների նախատեսվող թիվը, իսկ երթի դեպքում երթուղին եւ ժամանակացույցը։ Արմեն Հակոբյանը նաեւ նշել է, որ Ստեփանակերտ քաղաքում արգելվում է հավաքներ անցկացնել նախագահական նստավարի, ազգային ժողովի եւ կառավարության շենքերի դատարանների, ուսումնական հաստատությունների հարակից տարածներում, ինչպես նաև արգելվում է հավաքների ընթացքում փակել Ստեփանակերտ քաղաքի առաջին եւ երկրորդ գոտիների փողոցներն ու քաղաք մուտք գործող հանրապետական նշանակության ճանապարհները, որոնք ունեն նաև ռազմավարական նշանակություն։ Երեք երեկոյան Ստեփանակերտի Նելսոն Ստեփանյանի անվան զբոսայգու հարակից տարածքում տեղի ունեցել ազգային վերացնում կուսակցության հրավիրած հանրահավաքը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Հավաքի ընթացքում ազգային վերածնունդ կուսակցության падգամավոր Հայկ Խանոմյանն ու իր գաղափարակիցներն իրենց ելույթներում խոսեցին տարբեր ոլորտներում արկա խնդիրների մասին ու որպես այդ խնդիրների միակ մեղավոր մատնացույց արեցին գործող իշխանություններին։ Падգամավորի կարծիքով վերջերս ստեղծված հանրային խորհուրդը չի կարողանալու լուծել ժողովրդին հուզող խնդիրները։ Երկրի իշխանություններն էլ չնայած արդեն իսկ ձեռնարկած բարեփոխումների քայլերին չեն փոխվի ու չնայած նախագահ Բակո Սահակյանի 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում չառաջադրված տրվելու վերաբերյալ պաշտոնական խոստմանը, նա վստահ է, որ նախագահն ամեն ինչ անելու է սեփական իշխանությունը վերարտադրելու համար։ Այդ իսկ պատճառով Հայկ Խանոմյանը պահանջեց երկրի իշխանությունների հրաժարականը։ Առաջիկայում մեր քաղաքական սկզբունքները սրանք են։ Ազգային ժողովի դերը պետք է բարձրանա, Բակո Սահակյանը պետք է հրաժարական տա, ժամանակավոր պետք է ընտրվի նախագահ, որը կհայտարարի, որ 20 թվականին այլևս չի առաջադրվելու իր միակ նպատակը երկիրը 20 թվականին նորմալ ընտրություններ անցկացնել կառուցումներն են, ազգային ժողովի այն կուսակցությունները, որոնք կողմ են քվեարկել սահմանադրական փոփոխությունների, չպետք է լինեն ազգային ժողովի ղեկավարության մեջ։ Սակայն բառացիորեն ռոպեներ անց ամփոփելով հավաքը Հայկ Խանոմյանը հույս հայտնեց, որ իշխանությունները ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու օպտիմալ տարբերակներ կառաջարկեն։ Մենք սկսում ենք հանային այսպիսի միջոցառումներ Արցախի մյուս շրջաններում եւ արդյունքում բոլորով կմիավորվենք հենց Ստեփանակերտում վերջնական գործընթացի համար։ Հույս ունեմ այդ ընթացքում քաղաքական ուժերը կմտնեն բանակցությունների իրար միջև եւ նախագահի հետ եւ կփորձեն օպտիմալ տարբերակներ առաջարկել։ Սա հավաքում բարձրաձայնված մտքերի ու որոշումների իրարամերժության միակ դրսևորումը չէր։ Հավաքի ընթացքում այդ օրինակ դեպքերն առնվազն մի քանիսն էին։ Նշենք նաև, որ օրեր առաջ ավտոկայանի մոտ տեղի ունեցած բողոքի ցույցերի կազմակերպիչներ Սիմոնյան եղբայրներն ու Լուսի Արցախ ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ ազգային ժողովի նախկին падգամավոր Վահան Բադասյանը հայտարարել են, որ իրենք չեն սատարում Հայկ Խանոմյանի նախաձեռնած բողոքի հավաքների կազմակերպմանը։ Յուլիա Վանյան այսօր Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն, երեկոյան ժամերին եւ գիշերը կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ մինչև 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 13-ից 16, ցերեկը 23-ից 28 աստիճան տաքություն։